yo Paulo yandikire Filemoni. Inye Paulo mufungwa wa Yesu Kristo na Timotheo murumuna waitu nitukuandikira we Filemoni omukozi mtayi waitu omugonzibwa na ya munyanya itwe na alikipo mwisherukale mtayi waitu nenteke likuteraniro mwawe Ruanga ishe itwe no mukamwa Yesu Kristo basinge babatungo mugishane mirembe bulikanya ninsima ruwanga wange olwandi kukwijo kwa munshara zange akubani mpulwa kuone ngonzi nokwesiga mukama Yesu nokwo likugonza bakristo bona ninkushabira okwesiga ko likwegesa abandi kubekwa bikorwa mara kushobora kumanyisa abantu abirungi byone byo turi kushobora kukora tujwangaine na Kristo nobona murumuna wange okugonza kwa kukampe biera bingi nkoku maramara kubano oshemereza abakristo niyo nshonga norwondi kushobora mu Kristo kukuragira kukora ekyori kuragirwa kukora arwengonzi zawe nimbona nimbonakiri nkutagirizenye Paulo mubaka wa Yesu Kristo kyonkambwenu ndi mufungwa rwa wenene ninkutagiriza nintagiriza no mwana wange Onesimo Onesimo ogu mbaire isho mukufungwa kwange olwambera akabata ina mugashaliwe cyonka mbwenu ntakubeyire natugasha icwembiri bwenanye namukugarurira namukutwekera ali wange bucwicwe nakushemererwe kwikara nawe kanju nebyo iwe wakunjunire olwondi omukifungo ni bantu levangeli Chonkamboine hmm. ntakura kanto otaikirize otaijoka nkundira arukugimbwa onkundira obuzira kukakwa Shanarundi nikyaba ira kurugire wakanya kake anyuma oshobore kubamo nawe biro byona atakire mwiru yashagira mwiru yabaire mumuna waito mugonzebwa omunoni murumuna wangeye kyonka kandi aliwe nashagawo ni mulumna wawe arwenshonga muntu mara kandi ni mulumna wawe akujwanga nawe muri mukama kityo kola abanobonadi mtai wawe omutore nkoko wakuntoire kandi karaba yakufakalire ango inekyo ali kumutonga ebyo bitongenye inye paulo nyenene ninye ndiko yandikira ndabigira ntagambirwa ko nayo ina ibanja lyange ibanja lyange elyo niwe wenene ni kwa mulumna wange ni nkuta omukama onkolera kagambaka ongalule mwako oyo iwe mulumna wange obotujwanga ino muri Kristo ni nkuandikira nyesigiro okora mpulira nanguni manyo okora akore bikizireo ebyo nagamba omukanya kone nako na onteekateekero bulalo kubani nshubiro kwa munshara za nyunda abagarukira epafra somufungwa mtayi wangali kuturwa Yesu Kristo na kukeisa kutyo na Mariko Aristariko Dema na Luka abakozi bataiba omugisha gwo mukama Yesu Kristo gubena iwe